บุ๊กทูสี่สิบสองคิรกอิคิคิรกอิคิการเที่ยวเมืองชฮิรทูรุชฮิรทูรุตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับพาซร a z a ร y e าร์ a z a r günleri a ชิกมะ Pazar yeri pazar günleri açık mı งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมครับ fuar pazartesi günleri açık mı Fuar pazartesi günleri açık mı นิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมครับ sergi salı günleri açık mı Sergi salı günleri açık mı สวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมครับ Hayvanat bahçesi çarşamba günleri açık mı? Hayvanat bahçesi çarşamba günleri açık mı? พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมครับ Müze perşembe günleri açık mı? Müze perşembe günleri açık mı? หอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับ galeri cuma günleri açık mı Galeri cuma günleri açık mı สามารถถ่ายรูปได้ไหมครับ resim çekmeye izin var mı Resim çekmeye izin var mı ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมครับ giriş ücreti ödemek gerekiyor mu Giriş ücreti ödemek gerekiyor mu ค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่ครับ giriş ücreti ne kadar Giriş ücreti ne kadar มีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมครับ gruplar için bir indirim var mı Gruplar için bir indirim var mı มีส่วนลดสำหรับเด็กไหมครับ Çocuklar için bir indirim var mı? Çocuklar için bir indirim var mı มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมครับ Üniversite öğrencileri için bir indirim var mı? Üniversite öğrencileri için bir indirim var mı นั่นตึกอะไรครับ Bu ne binası? Bu ne binası ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วครับ Bina ne kadar eski? Bina ne kadar eski ใครเป็นคนสร้างตึกนี้ครับ Binayı kim yaptı? Binayı kim yaptı ผมสนใจในสถาปัตยกรรม Ben mimarlıkla ilgileniyorum. Ben mimarlıkla ilgileniyorum ผมสนใจในศิลปกรรม Ben sanat ile ilgileniyorum. Ben sanat ile ilgileniyorum ผมสนใจในจิตรกรรม Resim ile ilgileniyorum. Ben resim ile ilgileniyorum